Used my game <laughs> name and uh, applied it in uh, hip-hop. Bali, pinakaunang-unang na nakahook sa akin para mag-rap sa akin siguro yung death rap. Doon nakatch yung attention ko pagdating sa hip-hop. High school pa lang yung pinapakinggan namin. it's an emergency. Cowards try to murder me from the hood to the burbs. Every one of you niggas heard of me. Shit, I'm legendary, niggas carry. bandang muli Tumingin sa akin bakit di mo pa Marcos Ganay 4, nandito pa rin. Cap Auditorium, Davao City. Huling laban na ng gabi. Salamat sa tanan, sa lahat ng uh, ah, supportang live. Supportang tunay dito live at online. Magingay tayong lahat para sa huling laban natin. Oh. Salamat uh, Flip Top Mindanao staff. Salamat lahat ng MCs ng Mindanao. Salamat sa buong uh, hip-hop ng Mindanao. Lahat ng kasama natin dito, mga galing pa sa labas ng Davao. At lahat ng kasama namin kagabi. Shout out sa inyo lahat. At Davao, palagi at palagi. Malaki salamat, maraming salamat talaga sa inyo lahat. Sa kaliwa, galing pang Pasig City, para sa inyo, magigay, para kay MZ. Uh, shoutout sa Branded, Canada Stock, Brian Morante, Cup Amazing, Dubai Tattoo, Tag Burgers, Fruity Vapors, Pasty Vapors, Andy Poblete, South Unite, Mi Pamilya, Makabeli ng Dubai, Sabio Pro, Francis Ray Italy, Marvin Calab. Kalahati nga pala ng 2x2 champion. At uh, shoutouts nga pala palagi kay Snob. At sa kanan naman, Davao City represent! Cryogenic chiropractor, meaning I'm back to solidify my stature like plasma. Rapture these watered down actors, gassed up cause cameras treat them like they matter. Capture the masses, that ain't what I'm after. Ask your favorite rapper, who's the master? You won't hear my name when they answer. I am the best kept secret since the cure for cancer. Woo! Shoutout sa inyong lahat. Nag-usap sila uh, off-cam. Pumayag si Sak na mauna. Gusto niya ako mauna. Kasi niya mauna si Sak. Unang balat, pahinga natin. Sak Maestro. First four lines. Freestyle yung to. Di ako nagre-rebat, pero unahan ko na to. Oh, magaling kang magbalik, kaya believe ako sa'yo. Sobrang galing mo magbalik, pati ako na ibalik mo. Wow! ako'y tumigil sa pagrarap. trabaho na may pangsustento. Di na kontento sa aking talento kaya sa ibang aspeto ko nag-eksperimento. Pero mahabang siyang proseso. Para ako'y maging kompleto, talagang aabuti ng siyam-siyam bago mag isang daang Itong maestro, di matakaw. Halimaw nasa Davao. Nanahimik, nanaginip, pero ginising na may dumalaw. At ako'y nangakong ilalabas kung buong lakas ko balang araw. Yung tong Reagan, parang sano kakain to ng balang araw. Whoa! Nagretiro nga daw pagpakabait, pero ganun talaga pag malupit. At eh, di na ako bumabattle, palagi pa rin binabanggit. Oh. Ari, kaya kung tinapat mo, di sapat. Mga ngailangang magpalit. Para extra na damit dahil manunuot itong sakit. Kinakalawang sa pagbalik, pero silbing partido ko sa kanya. Tang ina, sa dalawang taon, di pa rin to makatabla. Dahil yung antas pag kinumpara, J.R. Smith lang, kumbaga. Mukhang, mukhang tangang nag-aakalang lamang siya, pero hindi oh, pala. Kaya kahit magpa-overtime ka pa, kakatayin mo lang ka ba? Pagkatapos kakahon kita na parang gagamba. O, oh, kaya katana para magkasa sa hawlang aking dala. Gaya ng pag-upload ng flip top noon, ikay puputulin ko sa dalawa. Oh. Kaya para sa akin, yung, para sa akin, yung mahalaga. Kung pangit o maganda, yung bars ko, kahit palutuin, di ako mangangamba. Kahit yung pakuloy di matansya, ang giinitan magbaga. Tatadtalin sa paghanda, gagawin kang balbakwa. Wow! Oh. skills lang aking dala. Di ako nagre-research sa tagpaplano. Christian Paolo, di talaga ako interesado sa pinaggagawa mo. Oh. Di ko kasi ang trabaho. Kaya mas pipiliin ko pang matalo kasi mag-aksaya ng panahong amuyin yung baho ng ibang tao. Kaya nakatago ang mga lihim. Nakatago ang mga lihim dyan sa utak mong kwaderno. Ayaw mong maibulgar sa mga tao ang iyong kwento. Pwes, yung bala ko, chismoso at atong shotgun, usisero, Plow! Ngayon, nagkalat na lahat ng iyong sikreto. Oh. At akala, mo, akala nyo ba hindi na ako Inglesero? akala niyo di na ako Inglesero? Lucilis, elf die from the Tech 9, 3GS, yo, pussies. Parang, hentai lang ng website, di ba? Love team mo si Shernan, magiging ex-wife, it won't end right, mapipilitan kayong mag-break, parang nag-test drive ka at nag-red light, oh. Nilitang dilaw si M. McDonald's French fries. Pero tawaging head ice kasi sa sorbang yelo nitong si M. Emzite, napalibutan na ng egg whites. Oh. Sa araw na ikay maghari, magiging pari na si Mel Christ. Imaginary, parang sinabi mong si Nikki ay may sex life. so, get hype, let's fight. And since you're next in, in line for death's sight, Your neck's inclined to get sliced at ang gamit lang ay bread knife. Ngipin para sa ngipin, mabibitin kong pang 10 bites and it's anay for anay, kaya binababoy ko tong termite. Oh. Headshot, you will get sniped. What's that, M16s on M site? Di na aabot sa 4-5. 4-4, well, that's just M's height. Oh. yung 1-2, hindi pang check, Mike. Yung 1-2, why? Left, right. Isang uppercut will flip M na para kung nag-west side. lulung pa rin daw sa meth pipe. Same old typical comment. Nakahit-hit na daw porket advance yung lyrical content quest. Aaminin kong sadistic yung mga naisip kong concept kasi ginamit pong bato sa Infinity Gauntlet. Kaya pa, sabihin ng offset ang aking memory at halos, nagchuchoke, napapaos, at nawawala sa ayos, mas nagiging delikado pag ulyani na si Thanos ko sa snap pag may nakalimutan. Pero ikay pulbos na pagkatapos. motherfucking pussy, I'm 5'5". Game. Sa, kamusta na? Sulat mo, kabisado mo na ba? Mukhang kinakalawang ka na, kaya pala tong match-up, inabot ng siyam-siyam bago maikasa. Ako ang pinakamalimong desisyon ngayong taon. Saktong may war on drugs ngayon at kay Digong ka naghamon. Huling best performance mo, Nalipasan na ng panahon. Oo, literal. Tinalo ka ng Pampangas best kasi hindi ka mabenta pag walang halong kemikal. Kung pagpatay ang iyong hanap buhay, pues ito ay mas brutal. Patay ka ngayon sa pagbabalik mo sa iyong hometown. Pablo Escobar! Noon, noon ikaw ang masterpiece ng puzzle. Maraming dumidikit sa iyo. Ngayon, iiwanan kitang pira so Total, marami namang humihingi sa iyo. Eh ano kung nagbabalik na to? Nagbabalik ako! Kung nakakambak na yung Jordan nyo, nakahanda na itong magkabilang 45 na to! You will see him die here. Oh my God! die here. Tapos ay sa si Krega. Galing, <laughs> ano yon? Wordplay? Galing pa sa guro? Mistaken identity sa tokang mamamatay ka sa maling turo. Ano bang malupit sa estilo niyan? Paano to naging veteran? Eh mas marami pang better dyan. Victory mo sa akin ay tagilid. Patunay lang na ako ay greater than. Nung, sin- nung sinabi kong GL sa battle, walang ibang meaning yon. Graveyard lang. Mga fans mo, maglilipatan sa isang iglap. Hashtag Lakers 5! Pero may isang bagay na hindi nyo alam. Para sa inyong hinalal, ang makalaban ako'y considered na haram. Siya daw, ako ang terminator ng originator daw. Pero estilo mo, hiram, bawat bira, mapapahawak sa kamay na parang si Tito Bat. Oh, labas ako dyan. labas ako dyan, labas ako dyan. Pati pagka-presidente ni Duterte, ikaw ang nag-predict. Ganyan talaga ang mga adik. Advance mag-isip. pa? Pa Duterte-Duterte ka pa? Pag nasa Manila ka, alam ba ng presidente na kahit sa loob ng bahay niya nagsasabu ka? o ano, atik na naman, atik na naman. Alam mo, magaling ka sa ayoko isiping banuka. Kaya bago ko baguhin yung angles ko, magbago ka muna. Ang matalo sa sak na preparado, ayos lang. Hindi ako nagpapanggap gago. Pero kung mag-freestyle ka lang dito, kalimutan mo nang nagkaharap tayo. Okay. Sinabi ko noon kay Flick G, aking writing major parang painter. Pasok si Sack sa anumang canvas kahit pa. Kaya wag niyo ko ituring parang stranger. Banwago na ka o hater, pasok ang king sa anumang team kahit pa sa LA Lakers. Nagmistulang Darth Vader dahil sa korona ang aking buhat. Yung round scope, kahit walang angle, nagmukhang parisukat. At si Gago pala'y sumbat na tinatamad daw ako magsulat. Talagang you are what you eat. Kasi ikaw lang ang naburat. <laughs> oh. Mataas na yung punuan pero ang siyang ugat still knows how to bear fruit. Matalo man ng ilang beses, as swing for the fences na mala Babe Kahit palaging walang practice o di man active sa aking Facebook, kaya ko pa rin magpalusot. Parang suot ko aking Facebook. give it a mm, in the face look. Hindi na kailangan ulit-ulitin. Yung susi para makagets, dapat Hyundai gets ano yung gamitin. Oh. Pero aaminin kung sobrang basic lang ng bars kung iisipin. Parang binaliktad mo lang yung enzyme. Kasi walang ibig sabihin. Kahit eh, di ko pilitin mapaka-technical, bibigyan nila ako ng parangal. Tawagin mo ng Mayabang, walang hiya at garapal. Sa sobrang hangal, yung pangako di na tinatabla ng sampal. sa lahat ng Diyos, ito ang Diyos, ganitong itsura ng may kapal. Oh. Ayaw kumang mamersonal, pero yung girlfriend mo, nag-choke, nasakal. Sa burat kong laging nakarice, daig pang mang inasal. Tinanggal ko kanyang salawal at kinantot ko siya na matagal hanggang sa nagsalpukan yung tamod ko na parang Tats versus Marshall. pastors martial, kaya ibis kasal, dapat anal. dapat anal. To kasi nang, nangalabit to kagabi. Namangka sa dalawang ilog, sa Pasig at sa Bangke. Oh, pero burado na yung mga litrato. Kasi siguradong may galit. Walang honor, to'y konduktor, sobrang hilig mga bet. Oh. Dito, ang mambabae, ang kanyang true life's passion ambidextrous. Akala niya yung pangangaliwa, yung right action. Sa lahat ng two-timer, ito ang new wild stallion. Parang si Batas sa isa buhay dahil isa kang two-time champion. Pero, joke lang. Wala yung katotohanan. Gusto ko lang masubukan yung mga ginagawa ng kabubuhan. I never first. Yung, ayaw ginagawa niya ng kabubuhan, yung fake personals, puro chismis, para lang inyong malaman hindi lahat sa battle rap ay dapat niyong paniwalaan. Kaya, sino pa bang maaasahan? Hindi kayo nililinlang? You can count on me. Hindi na kailangang magbilang. Oh. Huwag niyo kong itulad sa mga tanginang hibang na yung lingwahe puro tae para lang kayo ay malibang. Simpleng talk shit lang. Pero advance lang talaga ang aking vision. Pinasok ko lang naman itong flip top para ma-build up ang aking mission. Oh, kasi dati, taga Davao lang, nasa Mindanao Division, pero mas pinili ko yung Cagayan, Jensen, Butuan, Tagum, Digos, magkaroon ng recognition. Oh, allergic kasi ako sa attention. Kaya ako nahihiya pag may nagpapapicture. Ayaw kasi magpasikat na parang nocturnal creature. Oh, wala akong, spe- wala akong special feature. Ako'y normal lang at simple. Pero tinatawag nila akong legend. Though we're just ordinary people. We're just ordinary people. John Legend. You know what a round up? Kahit abot five rounds, walang time out. Oh, patuloy ang spit kahit may dry mouth. At alam niyo man ako'y laging humble. But Mindanao, this is my house. Yeah! Mindanao, this is my house. From low profile, naging hari at di ng tryouts. Yeah! ako'y nanahibik lang sa aking hideout, pero kung ako gani hagiton, kan mga idol ninyong pisot, takuan ang pampulion. kanang gina, kanang ginaingon ninyong the best, adlaw-adlaw ko na nakpildiyon kasi matag-adlong panginabuhi akong kabatel, akong kaugalingon. Yeah! tayo ng pagtitipon. Oh, salamat sa mga nag-antay. Yung dito battle pinanood nyo. Ito yung viewing ng bangkay. Ito kailangan pumatay dahil higit pa sa tagumpay na ako ang siyang rason kung bakit may pakuskanay. m Wala ba talaga? Subukan mong baliktarin yung m Katapusan mo na! Kaya, huwag kang feeling banal, kamukha niya to si Jesus Christ. Ito yung itsura ng may kapal. Nagbanggit ka pa ng kasal at anal. Alam niyo ba yung anal? Ayun yung ginagawa niyo ni Arik pag dalawa lang kayo sa kwarto. Sa anal. yung pangangaliwa daw ay right action meron yatang diferensya. Nang bababae ako, yung maestro nyo, gusto nang maging maestrado, wala namang ebidensya. Logical bars. <laughs> okay. Game. Alam nyo ba kung bakit mukhang malupit to si paring Sak? Kasi kada banat niya, siya unang nagre-react. Woo! <laughs> masyado kang high sa in-score mo, Ilalagay kita sa bag. Sak, mga latest battles mo dapat ang nasa intro ng mga video ng Daswak. Paano? Battle lang ng battle. Hingi lang ng hingi. Order pa ng order. Tapos yung pagdi-deliver, walang kadating-dating, parang Fonger versus Fonger. Alam kong binigyan ka ng laban ni Enigma para lang sabihin na hindi ka na kailangan ng division mo. May Tasbaven na. Oo, si Krega, Pangalawa lang si Krega, pero ikaw, naiwanan ka sa line. Sabi mo si Zero, malapit ng mamatay, pero ikaw yung naubusan na ng time. Alam ko, alam kong minsan ka naghari dahil sa malupit mong mga rhyme, you're the MVP, Derek Rose, pero wala ka na sa yung prime. Tapos ngayon, sisingit ka sa amin, sabay sabing, nagbabalik ka, at syak mauubusan ka ng hangin sa kalabang hindi nagpapahinga. Sige lang sa paggamit ng ina nang di na makausad ang paa, di na ako magtataka kung kalaunan maging wantamad ka na. Ano, pera-pera na lang ba? Itanim mo to sa yung bungo. Punchlines ko parang pera sa ATM. Tatanggapin mo to ng buo. Ayaw mo ng ibang may angat sa'yo. Pero pumalpak yung binalak mo dahil ikaw mismo yung naputulan ng linya sa goryong hinatak mo. Oo, pinamulat mo si idea Pagkatapos, hindi mo na pinatulog. Kaka-explore mo sa medisina, humina ang pagkakahubog. Mararanasan mong masunog habang ikay pinapagulong. Five fingers ko ay hudyat. Nasabog ka sa akin pinatubo. Mabitawan man ang sinaulong, linya'y di makakatulong. Tinawag ka man ng tanghalan, katapusan mo na sa akin pag-ugong. Ako'y alon ng dagat at pag ako ay napaurong, masasabi mo sa sarili mong mali ka ng sinasalubong. Iba ang puso at pagmamahal ko sa larangan. Yan ang lagi mong tandaan. Bumagyuman at umulan, maharangan ng daan, kahit masunugan ako'y handa sa labanan. Ako'y handa sa labanan. Tawagin mo akong Juan de la Cruz na kung pakikinggan, Walang pagkakakilanlan pero wag niyong kakaligtaan. Ako pa rin ang teacher's enemy number one. Limpana sa Christ! Taas! Taas! seryosa, Mindanao siya. Sayang na ni Perez. Kapag lalakbay ng flip-top, bawal ang mainip. Medyo may kalayuan ng destinasyon. Kaya iwasang maidlip. Oh, ito'y patungo sa pagbabago. Magkaiba-iba man tayo ng trip. Sabay nating abutin yung change para bumabiyahe ka lang sa jeep. Oh, sky's the limit. Buti sky's the limit, but I'll give you a tip. Dahil hanggang sa bubong ka lang matikas. Ako, di ko kailangan mambugbog ng dayong Australiano para magpakitang gilas. Sa dalawang, sa, sampung taong lumipas, marami sa Luzon ang nagsilikas at lumipat na sa Mindanao dahil kami ang future ng Pilipinas. Pero real talk, pag sinabi mong Philippines, iisipin ka agad, Manila. Lalo na sa mga dayuhang gusto makapangasawa ng Filipina. Pero hindi lang nila alam, lalo sa kapital ng ating isla, daig pa nila ang mga Kastila dahil talamak pa rin ang pang-aalila. O pag sinabi mo kasing Bisaya, katulong, jologs. Yung term, bisakol. Ayan, sa sobrang pagmamaliit, itong si Gago na kubol. Ngayon, naniniwala na ako, it's a small world after all. Kahit sarili mong kapatid, hindi ka tatawaging tol. Heavy Mindanao shit at predictable. Puta, hindi talaga tayo magkapantay. Fernando Po Jr., Mars Ravelos, ang pagbabalik ng panda. No, panda. Hindi ako predictable. Pagbabalik ng panda. Kaya, sa kasamang palad, sa noo. Kaya di naaabot yung sapak, lalo na kasing tangkad mula yung panganay kong anak. Walang, di ka palak, di contender. Alam niyo namang ako'y may short temper. Hindi nga ito makatapik ng fiberglass, hindi ito pwedeng board member. Oh! Russell Chamberlain, mga legends na forever, but with M's height, he's someone you would never call center. Kami, dating mga arente ng call center. That's why we English English everywhere. This is not a handicap match, but everybody here will cheer. Pero hindi pa rin tumaas. Hindi pa rin tumaas yung pagtingin ko sa'yo, sir. Dahil sa'yo, dineclare kung hindi epektibo ang chiriper. Tinalo ka ng teddy bars ng teddy bear. O nagpapakyut pa sa camera. Wakahibaw nga sa dabaw ang mga cute kay camera. Shout out, to kid. Sang diva, gusto niya laging naka-focus sa kanya. Udaig mo pa yung mga senator bilang bitch sa kamera. Oh. Dahil papansin na naman talaga. Dahil sa flip-top videos nagpupumilit. Na-kick out sa going bulilit dahil lampas na sa age limit. like, uh, age limit. Oh, eh di siya yung bumabattle. Eh di siya yung bumabattle, agaw pansin at nambubwisit. Dapat dito ka nakaipit, total mahilig kang makisingit. Pero kayo pa man, naging mainit. Aking pag-welcome at pagtanggap. Tol, dahil unang Mindanao mood lang kung si Sak, baka di na ko mag-rap. Punta sayad part 2 sa sobrang saklap, pero ito yung panibagong kabanata. Pasalamat ka kung makata na marunong pang maawa. Oh, Nag-iiba man aking talata, pini nagbabago ang pagkatao. Di ako tulad ni Shernan na sa likod ng costume nagtatago. Whoa! kay Basilio, kay Magmamano, pero sila Crazy Mix at Chris Delano, ilalampaso ko kasabay ng mga veterano ng Ilustrado. Wow! Pacquiao pa ni Romano, babasagin ko teeth ni Tipsy. Ayaw kong pumatay ng taga Mindanao, pero ikukonsider ko na lang si Mickey. Consider ko na lang si Nikki. Six Strep o touch Maven, ako'y naubusan na ng patience. Parang ospital na walang patients, kaya paki-admit nyo na si Apex. No! lahat ng MCs, gumaling. Lahat ng MCs, gumaling. At sa lahat ng bagong dating, bibigyan ko kayo ng props pagkatapos ko kay Twain. It's Tapos ko kay Twain. Oh, papatayin ko pa ulit si Sayan. Libre't walang bayad pagkat hindi ako papresyo. So fuck a money, fuck a price tag. That little punk ass bitch. He ain't no hardcore gangster. Put that beam on price na parang barcode scanner. Kaya pag cut, lock, may kick. Pag unload ng hammer, pwede rin yung cut, kick, Black sabay Stone Cold Stunner. si Acer, Acer to gasto. si Acer, Acer ang last two. Si Aklas naman, Leon Classic. Wala ko sa top 5 ng inyong top 5 dahil ako yung binablacklist. Dahil kung, dahil kung alphabetical lang yung rankings, tawagin nyo kung blacklist. Tignan nyo sa phone ni Arik na sa baba ko lang yung balakid. literal na mapanganib, ipipistolero ko si Surgelio. A promise, hindi ako magpapatalo sa mga wak tulad ni Delo. Alam niyo ba kung ano yung nagra sa sack maestro? Shay E, malaki respeto pero kakantutin ko si Ann Mateo. pasta. Yung puki ng asawa nun ni Plasma. Sa sobrang bilis ng pagkakadila, daig pa yung triple time ni Damsa. Si EJ Power, magiging planta. Pagkatapos kung i-power ba, at i-planta. Oh, at si Capital S ang siyang tatapos dun kay Luni Perorama. Rama. Walang tigil sa pag-arangkada. Bawat alcandra, bala, bara, ibubuhos ka sa buong mapa mula Davao patungong Abra. Pag nagkampiyon na ugaya ni Tom, saka lang ako magpapahinga sa kama. It means I'll be like moth till I rest. Tawagin niyong Ellen Adalna. Moth till I rest, Ellen Adalna. Patuloy sa pag-asinta. Kahit wala silang kasalanan, pagbabayaran pa rin to nila. Dahil nagkulang at may utang siningil kung buhay ng iba at nakalimutan na kita pagkat sa tubig ka nakalista. Oh, andyan ka pa pala. andyan ka pa pala, andyan ka pa pala. Andyan ka pa pala. Hindi kita na-underestimate ba bayaw. Di lang kita napansin at na-overlook na yung pagtanaw. ang tuloy na pasok. Pwede naman sanang umayaw. Sa susunod na ikay mapasubo, hipan mo muna yung sabaw. Kaya, sa aking hometown, sa aking hometown, sold out kapag si Sak ang gumagalaw. Yung mga tickets, naging matise dahil siguradong pinapakyaw. Siguradong pinapakyaw. Sa so from the vow in a made a vow. Represent! persaligan to? Bakit hindi ako? Nagbabattle pa ba tayo? Gusto mo lang pala ng parinigan eh. Dapat nag-cypher na lang tayo. Mars Rabilos, ang pagbabalik ng pandak. Anigmas Bakos Ganay, ang pagbabalik ng humpak. Yan. Lapad na nga kasi ng panga mo, ang payat mo na, nag-aadik a ka pa. Tignan mo, tubig na lang iinumin mo, masasamid ka pa. Nakakatawa, no? Noon, pag sinabing bars, ikaw ang pinanggagalingan. Ngayon, makukulong ka na. Noon, noon, ikaw ang bulong-bulungan. Ngayon, may bulong ka na. Boss, sa susunod na event sa Mindanao, wag mo na ulit bibigyan to Nung nakaraan, si Krega kalaban mo, pero pati si Anigma, sinisigawan mo. I'm not even trying! I'm not even trying! Pussy! Pussy! Pussy! Sak! Siraulo ka na ba? Tangin na to, nakakalimot na nga ng linya. nag stutter pa. Kulang na lang gawan ng video reaction yung sariling battle niya. Kanina ko lang to sinulat. 30 minutes ago, you talk. So ano, eh di payabangan na lang. Lahat ng narinig mo, pati tong round 3 ko, freestyle ko lang. Pero sana, sana. Noon, para kang bundok, tinitingala kita. Tapos pag akit ko sa tuktok, di ko na malayang nasa paanan na lang kita. Kaya paano mo ko lalamunin? tatanungin kita kung simpleng paglunok nga ng pagkain, nagdadalawang isip ka pa. At dahil tayo ay nandito sa Pakusganay, Pakusganay, again! Yes! Anin na beses kitang hinamon. Pero inisnab mo ang aking six threat, may pistol na sa pampito. Masyado akong stiff para pagulungin. Di mo kakayanin ang dosage nito. Anong silbi ng malapukoda sa malamukawang kakampi ni Sakuragi? Promise hindi ka sasayad pag binikti kita pati parang paniki. Wala... tiwarik, parang paniki. Wala man akong tats, may bentahi naman sa sulatan. Ikaw self-proclaim, masyado kang rudik, ka naman mahusay sa labanan. Kahit ibigay mo ang yung max for the best performance, para sa akin, Wex, ako ang M na kabaliktaran ng W mo, kaya ikaw ay LX. O ano, wala ka sa attendance? Ang tagal mong absent, magtataka ka pa, bakit ganun? Hindi ka na kayo bagong henerasyon, ako na ang maestro nyo ngayon. Yung iba, para mabuhay, kailangan manalo sa laban. Pero di nalalaman na yung tunay na buhay, yung tunay na kalaban. Kaya paano mo masasabing angat ka sa ibang tao kung yung mismong sarili mo nga gago, hindi mo matalo? Ikaw, laging puyat para takasan ang kinabukasan. Ako, nagpupuyat para handaan ang kinabukasan. Alam kong magaling kang magmulti, pero mawalang galang ginoo. Kahit hindi nakamulti, masakit ang totoo. Pero bago ko tapusin ang lahat ng to, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Napakaganda nitong Davao. Kaya naman ako pumunta dito dahil lang dito yung Philippine Eagle na gusto kong matanaw. Me, me, I'm from Manila, but before I left, I made a vow. Forget the past, build the future, ibalik mo yung dating ikaw. Wow! Sak Maestro versus M. Zype. Classic. Sana may kailangan pa pa tayo sa being flip na pag para sa laban yun. At uling beses, gusto ko rin magingay kayo para sa sarili nyo at para sa atin lahat ngayong gabi. Ang boto ng Rado, 5-0, magingay para kay Sak Maestro. Talo lang talagang para for para, one two ni Maestro. Yun pero tayo na props sa kanilang dalawa. Instant classic, solid. Yo, uh, Rudik ng Moro Beach. Isaac Maestro versus M-Side. Gusto ko sana table. Kaso hindi pwede. Ayun, binigay ko yung boto ko kay Isaac Maestro kasi all throughout the battle, all throughout the battle, kahit pa sabihin natin yung round 3 ni Sak. Konti lang yung para kay ano, para kay M site. Sobrang effective pa rin. Sobrang effective talaga. Pure talent. Pure talent yung style niya. Parang yun yata yung pinaka the best na battle niya. So, hindi ko pwedeng naibigay yung boto sa iba. So, although si M-Site, ang galing din ng pinakita, humabol din. Ganda rin ng mensahe, ganda rin ng content. Pero yun, nanaig lang nun ng konti yung ano, yung rounds ni ano, sa kaya sa Yo, um, ALX, AMF, Rapolo, binoto ko Sak Maestro. Round 1, binigay ko kay Sak Maestro. Um, para sa akin, mas, ano, um, mas dominant siya sa round 1. Tapos sa round 2, binigay ko naman kay um, m Um, may mga magandang rebat sa m Tapos uh, may magandang angulo na tumat na, na sakto talaga kay Sak Maeso. Pero sa round 3, Sak Maeso close the show. He's back. Eh, sad. Um, binoto ko si Sak. Uh, ah, malinaw na Sak pero hindi tam hindi tambak. Pagkatapos ng first round ni Sak, parang inisip ko paano habol sa M-side pero nakahabol siya. Pero and then lamang pa rin sa first two rounds si Sak. Yung third, pwede mong sabihin tabla eh, dahil para sumakto yung third round DM site kay Sak Maestro. Pero kung tabla man yun o hindi, uh, kay Sak pa rin yung laban nito. Pero ang galing, sobrang husay yung Sak sa laban nito. Yo, that's Maven. Uh, unang kong desisyon ko sana tabla, pero ni nirequired akong pumili. So, uh, student ako ng laro to at itong dalawa, dito binasa yung estilo ko, crowd control, kay MZite content ni Sak Maestro. Uh, bilang fan ng dalawa, parang ayaw na mag-judge eh. Parang gusto nila enjoy yung gabi. Pero bilang hurado, pinili ko na lang yung kung sino yung mas... Hindi ko alam yung term eh, pero para sa akin, uh, may edge si Maest Sak Maestro. Yung the way niya sinabi yung parang the whole run was about him. Parang ano eh, parang <laughs> parang <laughs> ang ina, hirap ni <laughs> Judge. So, parang weakness na natin yung pagbabalik niya, yung ano naman, yung, ka, yung consistency naman ni Mzite nandoon. Yun na, gusto ko talaga tabla. Pero bilang judge, pinili ko sa maestro at bilang student of the game, uh, marami ako natutunan sa battle na to at sana ma-apply ko sa next battle. Thank you.